السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لك يا رحمن علمت القرآن وجعلته تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمحسنين وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد نعم watukufu wa Kiislamu tukiwa katika siku bora katika masiku ambayo jua huchomozwa ndani yake kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika masiku ambayo jua huchomoza siku bora katika masiku hayo ni yaumul jumaa na katika siku hii waumini watukufu wa Kiislamu wanakusanyika katika misikiti tofauti tofauti kwa ajili ya swala ya Ijumaa swala ambayo hutanguliwa na hutuba mbili hutuba ambayo inakusanya jumla ya matukio yanayotukia katika umma wa Kiislamu ijapokuwa kwa mswiba na masikitiko baadhi ya watu hutumia hutuba hii vibaya wakatumia mimbari hizi kwa ajili ya kugawanya umma wa Kiislamu ilhali umma wa Kiislamu ni umma mmoja umma ambao mtume wake ni mtume mmoja umma ambao kitabu chake ni kitabu kimoja umma ambao mola wao ni mola mmoja na si mwingine bali ni Allah subhanahu wa ta'ala hivyo ni vyema tukaitumia mimbari hii tukufu kwa ajili ya kuunganisha umma huu na kuweka pamoja na kwa umma mmoja pasi na kugawanya vipande vipande umma huu umma mtukufu wa Kiislamu na kusieni pamoja na kuyusia nafsi yangu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala neno hili la takwa Allah ni neno zito hakika leo neno hili halichukuli uzito wote lakini kwa uzito wa neno hili likafanywa ni nguzo katika nguzo za hutuba hutuba bila ya kuhusia watu juu ya takwa Allah hutuba inakuwa haijakamilika takwa Allah ndiyo dira pekee ya muumini ambayo anatakiwa aishi nayo katika mgongo huu wa ardhi Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha ma rabbuka bidhallamin lil'abid Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia man amila salihan yeyote atakayefanza wema falinafsi basi wema ule anajifanyia mwenyewe man asaa fa'alayha na yeyote atakayefanya uovu basi uovu ule utamrudia mwenyewe wama rabbuka bidhallamin lilabidi na wala mula wako hana sifa kwa dhulumu waja wake ndugu zangu watukufu wa Kiislamu na karri tena na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika Ijumaa ya mwanzo katika Shawwal ambayo Ijumaa iliyopita tulikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo basi hotuba yetu ya leo imebeba anwani inayosema misimamo baada ya Ramadhani. Misimamo baada ya, ya Ramadhani kuisha. Misimamo ambayo umma wa Kiislamu na Waislamu ambao wametoka katika chuo chuo kitukufu chuo bora chuo ambacho lao mtu atazingatia yaliomo ndani ya Ramadhani basi mpaka Ramadhani inamalizika na yeye ni kana kwamba ametoka katika tumbo la mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwaya wa ma ta'akhkhar min dhanbihi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza atakayefunga Ramadhani imanan kwa imani ya sawa mbele ya Mola wake wahtisaban na kawa anatarajia ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi mtu huyu atasamehewa madhambi yake aliyopita wa man qama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na atakaye simama usiku wa Ramadhan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na katika riwaya nyingine ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma taakhkhar pia usamehewa yale yanayofuatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaelezea aliyomo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akasema, futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar wasufilati shayatin hadithi ni ndefu mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam asema man hurima khairuha faqad hurim atakayekosa khairi za mwezi mtukufu wa ramadhani huyo ndo amekosa kihakika mwezi wa ramadhani ni mwezi ambao umekuja na kheri nyingi yeyote ambaye amezipatiliza kheri hizi basi kwa hakika huyu mtu ndiyo amenufa, amenufaika kuliko kwa kubora zaidi kuliko vile ambavyo mwanadamu atanufaika katika masala mengine ndugu zangu watukufu wa Kiislamu Ramadhani imetufunza mengi Ramadhani iliyotuacha mkono imetufunza mengi imetukumbusha kwamba sisi umma wa Kiislamu ni ndugu innamal mu'minuna ikhwa hakika ya waislamu ni ndugu naam tukadiriki ndani ya mwezi wa Ramadhani tukiwa na fungamano hili la udugu bila kubaguana tukawa tuki, tukialikana katika mialiko ya iftar kwa pamoja bila kuwamwangalia huyu msimamo wake ni gani huyu ameshikamana na jambo gani bali kwa kuwa wote ni umma wa Kiislamu wote imani yetu ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah tukaalikana bila kuangaliana chochote chengine kile ni kuonyesha kwamba tulifahamu fungamano letu la udugu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi wa ramadhani umetukumbusha kipimo chetu cha halali na haramu halali hukimbiliwa haramu huepukwa ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani tumejifunga na kipimo hiki kihakika kuna baadhi ya watu wao bila milo mitatu na minne kwa siku hawaoni raha aidha unaweza kumwona mtu kama mgonjwa kikosa angalau milo miwili kwa siku lakini Ilipokuja amri hii ya kufunga, watu hawakuangalia afya zao, hawakuangalia hali zao, hawakuangalia maslahi ya kufunga. Walichokiangalia ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaielekea amri hiyo wakipenda, wakichukia, maadamu ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhan imetukumbusha kipimo hiki asili cha Waislamu sio kipimo cha kupima mambo kwa msingi wa maslahi kwamba naelekea jambo hili kwa kuwa nitapata faida gani ama nitakosa nitapata hasara gani hatukuangalia vipimo hivyo mbele ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya somo bali tulichokiangalia ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na wote tukawa tunaenda mbio kuielekea amri hiyo tukaswali tukafunga tuka mchana wa Ramadhani bila kuogopea chochote baadhi ya watu wana hakika wanavyo vidonda, vidonda vya tumbo lakini wakajizuia wakasema hii ni amri ya allah subhanahu wa taala tutafunga kwa hali hizo hizo watu wakafunga aliyakuwa na maradhi yao mwezi huu umetuletea mengi kihakika kama umma wa kiislamu mwezi huu umetuletea mengi tumeletewa Qur'an tumeletewa Lailatul Qadr usiku ambao mtu akidiriki kufanya ibada katika usiku huo kana kwamba amefanya ibada za miezi alfu ambao ni zaidi ya miaka 83 na miezi kidogo neema hii hakika wapo walioidiriki wapo katika sisi waliodiriki neema hii ya Lailatul Qadr na wakapata neema hizo kwa hakika ni mwezi ambao umetuletea mafunzo mengi umetuletea faida nyingi katika umma wetu basi ni lazima kuhakikisha tunachunga na kuzingatia mazingatio kisha mazingatio haya tuwe tuweze kusonga nayo mbele katika maisha yetu ya kila siku ndio hutuba anwani yetu msimamo baada ya ramadhani wallahu tabaraka wa taala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم تموmbeni الله na يكيني جوا كجبيوه alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd faya ayuha almuslimuna alkiram usikum wa nafsi bitaqwa Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika hutuba ya pili ambayo ni mwendelezo wa khutba ya awali msimamo baada ya ramadhani naam hakika umma wa Kiislamu tuliweza kushindana katika kudurusu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin ni mwongozo kwa wacha Mungu kitabu hiki tukakidurusu na kukidurusu tukafanya mashindano ya tahfidhul Qur'an kwa vijana wetu magharibi na mashariki mwa dunia kila kona tukawa tunasoma kitabu hiki kitukufu kwa kufahamu ujira wa yale ambayo yanapatikaniwa katika usomaji wa kitabu hiki kwa kuwa kitabu chenyewe kitukufu na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ujira kwa yule mwenye kusoma sikwambii kwa yule ambaye atakayeongeza dara atakayeongeza jitihada ambayo kupitia kutendea kazi kwani amri ya Allah wa aqimus sala wa atu zaka simamisheni swala na mtoe zaka atakayesoma ataandikwa ujira wa kila herfi thawabu kumi lakini atakayefanyia kazi hakika nyongeza ya thawabu ni maradufu kwake tukashindana na kusoma kitabu hiki kitukufu cha, cha Qur'an ambacho ni mwongozo kwa waumini tukashindana na visimamo vya usiku hatukuacha kusimama usiku na kuswali sunna za usiku ndugu zangu watukufu wa Islam Ramadhan tulikuwa tukiisoma imetuzoea kihakika Ramadhani ambayo Qur'ani ambayo tulikuwa tukiisoma ndani ya Ramadhani imetuzoea Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekeza mwenye kusoma kitabu hiki siku ya kiyama Qur'ani itakuja kuwaombea wale ambao wanadumu na kukisoma kitabu hiki kwa hiyo tusione kwamba kudurusu Qur'ani kitabu hiki kitukufu ni ndani ya mwezi wa Ramadhani halas baadhi ya watu tayari washaangalia sehemu ambazo walichukua kihifadhi vitabu vyao tayari washavihifadhi wanangojea mpaka Ramadhani ya ijayo karibu na Shaabani ndio waanze kukunguta mavumbi waendelee kusoma tena kitabu hiki tukufu naam ndugu zangu watukufu wa Kiislamu tukumbukeni kwamba kitabu hiki kimetuzoea ukikiacha nacho kitakuacha kinapendelea kina, kina kuweza kukiendelea kukisoma mara kwa mara na ukiendelea kusoma kwa hakika itakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikikuombea kwamba huyu alisimama kidhati alisimama kwa ajili ya kusoma kitabu hiki hal kadhalika na mafunzo tuliyopata kusimama katika visimamo vya usiku visimamo vya usiku tulivyokuwa tukisimama ikiwa tulidiriki baadhi yetu kusimama usiku mzima wa kumi la mwisho basi tufahamuni fadhila za visimamo vya usiku bado, bado zipo mwenye kutaka kuomba maombi yake na kuitikiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi asimame usiku wakati wa mladaku ndugu zangu watukufu wa Kiislamu Ramadhan imetuletea mafunzo mengi inatakaniwa kama umma wa Kiislamu yale mafunzo ndo tusimame nayo tuweze kwenda nayo katika maisha yetu ya kila siku isiwe baada ya Ramadhani yale yote tuliyoshika katika mwezi wa Ramadhani tukawa ni kuyatupa tukawa ni kama mtu ambaye alikuwa anahisi mwezi wa Ramadhani kana kwamba yupo katika jela basi anangojea siku jela hii aweze kupewa ruksa baadhi ya watu wakaibeba Ramadhani katika dhana hii na dhana hii ni msukumo wa fikra za kiuhuru kwamba mwanadamu ana uhuru wa kufanya atakalo mwanadamu ana uhuru wa kufanya chochote anachojisikia ndio watu kabla ramadhani wakashiriki matukio ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa matukio ya vunja jungu na baada ya ramadhani wakashiriki katika matukio ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika fukwe za bahari ndugu zangu watukufu wa Islam misimamo mafunzo ile tuliyopata ndani ya mwezi wa Ramadhani inahitajika tuyabebe mafunzo haya twende nayo katika maisha yetu ya kila siku kipimo chetu cha halali na haramu kisiishie ndani ya mwezi wa ramadhani bali twende nacho kila siku tukiambiwa allah subhanahu wa taala anatuelekeza kadha basi ni sisi kulielekea lile ambalo allah subhanahu wa taala ametuelekeza bila ya kuangalia kipimo cha kiakili kwani akili nafsi yake ni kutambua uwepo wa allah subhanahu wa taala ndio Allah subhanahu wa ta'ala akakutubia akili mara kadhaa katika aya chungu mzima ikitaka itambue uwepo wake subhanahu wa ta'ala lakini baada ya kutambua uwepo wake juu ya kufuata maamrisho yake ni kukinai tu kwamba maamrisho haya yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi hamna namna ya kuchukua kipimo cha kiakili tena na kuanza kupima nini manufaa nitapata nini nitapata faida bali ni kuchukua maamrisho haya na kuyatendea bila ya kuangalia kipimo chengine bali ni kutosheka kwamba ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kipimo hiki kisikome ndani ya Ramadhani kisishie ndani ya Ramadhani bali kipimo hiki tuendelee nacho katika maisha yetu ya kila siku Allah subhanahu wa ta'ala alituamrisha tufunge ndio alituamrisha tutoe zaka. Allah subhanahu wa ta'ala alituamrisha tufunge, ndio alotuamrisha sisi tusitawaliwe na nidhamu kinyume na nidhamu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye ametuamrisha sisi tufunge na mwezi wa Ramadhani, ndiye ambaye ametuamrisha sisi tuhukumiane kwa sheria zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziteremsha, mpaka anasema waman lam yahkum bima anzala Allah ulaika humul kafirun, na wale wasiohukumu kwa, kwa taratibu za Allah subhanahu wa ta'ala basi hao ndo madhalim basi hao ndo makafir hao ndo madhalim na mafasi hakika Allah subhanahu wa ta'ala alituamrisha tufunge ndiye alituamrisha na mengine basi ni lazima tuchukue kipimo chetu cha halali na haram tuendelee nacho katika maisha yetu ya kila siku tufahamu kwamba sisi kama umma wa Islamu kipimo chetu si faida na hasara bali kipimo chetu ni halali wal haram Qur'ani ambayo tunaidurusu tumeisoma na kuisoma na kuisoma tufahamu kwamba Qur'ani hii licha kuwa ni hudan lilmu'minin lakini hudan linnas Allah subhanahu wa ta'ala anasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas ni mwongozo kwa wanadamu kwa hakika basi tufahamu kwamba Qur'ani hii inawaongoza wanadamu wote mwenye kuiamini na asiyeamini kila aitwaye binadamu anatakiwa asimamiwe au atawaliwe na taratibu za Allah subhanahu wa ta'ala tumedurusu hakika ya kudurusu lakini tunatakiwa tuyabebe mazingatio mafunzo yaliyokuwa ndani ya kitabu hiki tukufu Allah akakileta kwa sifa ya mwongozo basi ni lazima kitabu kiwe katika sura ya mwongozo nani mwenye kadhia hii nani mwenye jukumu hili la kuhakikisha Qur'ani inakuwa ni mwongozo ni mimi na wewe ni waislamu wote tuna jukumu la kufanya harakati za kimaksudi ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam kazielekeza si harakati za fujo si harakati za kihalifu si harakati za vurugu bali ni harakati za kusimamisha hoja kwa hoja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni tishio katika biladi ya maka kwa kuwa alisimamisha hoja kwa hoja mpaka watu wakawa wanamwambia kwamba huyu ni sihrul bayan ana uchawi wa maneno ukikaa naye ukizungumza naye tu basi huyu mtu ushakuisha wewe si harakati za fujo za kudhuru watu za kudhuru raia si harakati za aina kama hizo kwa hakika ni harakati ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizichora alizi, alizielekea kwa mtazamo wa sawa. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana manittabani, sema hii ndio njia yangu mimi, naelekeza watu kwa uoni wa sawa, ni njia kwangu mimi na wale ambao wanifuata mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam haikunukuliwa mpaka anahamia Madina kwamba alipambana bali alipambana siku alipokuwa Madina pindi waliposimama watu wenye nguvu kuzuia ulinganizi wa Kiislamu kwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallam aliambatana jeshi kwa sura ya jihadi ndio kuondoa kizuizi kile sura ya jihadi ni sura ya kuondoa kizuizi ambacho kimesimama mbele ya dawa sio jihadi tumike katika sura ya kuparaganisha umma katika sura ya madhara katika sura ya mashaka kama umma wa Kiislamu ni lazima tufungamane na mafundisho sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kila mmoja yuwahisi matatizo ya umma lakini suluhisho lake ni kushikamana na mafunzo kwa usawa na uadilifu na si kwa hamasa na fujo Qur'an tuliisoma tunatakiwa tufahamu ni mwongozo kwa waumini ni mwongozo kwa wacha Mungu kwa hiyo lazima ituongoze sisi waumini tufikie daraja iwaongoze wanadamu kwa sura yake halisi kama mwongozo kwa wanadamu inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا بالإسلام قائمين اللهم احفظنا بالإسلام قائلين اللهم احفظنا بالإسلام على كل حال اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة